emoji cae la egiptai hieroglifoi. Por la internazia vorto emoji, mi ancora ne trovis taugan generale usatan traducon en esperanto. Conserve eble proponus la cunmetajon figur simboloi por eviti la neologismon emojo. Gi estas tut monde comprenata, cae en la iaro 2015 la vortaro Oxford electis unu el tivi bildetoi, visaggio con gaiai larmoi, ciel vorton de la iaro, vera socia fenomeno. Quelcae faculoi opinias che ili consistigas ian novan lingvon. Uno entusiasmulo ec lances libron, quiu racontas la historion de Moby Dick per tiai figurettoi. Sed, ciu ili effective consistigas lingvon? Por aldoni plian spitzon al tia discuto, Museo de Israelo en Jerusalemo starigis exposizion Emoglifoi, scribo per bildoi de hieroglifoi gis emoji oni tie montras la evidentan, tamen complexan rilaton inter tiu antiqua comunic sistemo cae la moderna interreta lingvo de bildetoi. La Egipta hieroglifa scribo comencigis antau quin mil iaroi, cae la emoji scribo en la iardeco post 1990 en Japanuio. Egyptologi istoi ec interesigis pritio pro la similetso de principoi inter ili. Oni comparas Egyptan pra bildon de hundo cun emoji de saltetanta hundeto. Same oni comparas la figuron de ansero cun la emoji ansero. Cae dansanta Egypta viro similas al equivalenta emoji. Faculoid tamen substrecas che existas frapai differenzoi inter tivui du comuniciloi. La hieroglypha scribo estis completa scriblingvo. Quancam et al nalfabeto povis compreni celcain basain simboloin, tamen latiamae scribistoi sequis rigidain reguloine, qui postulis altan qualificigion. Lau passado de arcentoi tiui scribajoi changigis, gis fine ili attingis la sistemon de abstracta alfabeto, comence consistanta il dudec literoi. Tio faciligis la scribadon en tia grado che gi conducis al granda vastigo de la comunicado. La moderna emoji estas usata nur kiel emocio esprimoi simpligitai cae sen nuanzai. Temas pri spezzo de charma illustrajo quiu aldonas emocion al texto. Etta visaggio santa per etta coro signifas amon eta visagio palpe brumanta signifas sarcasmon, cae simile. Tamen, la hieroglifo quio montris scarabon, exemple, en havis complican concepton pri vivo post la morto, renascigio, cae conducis al la verbo aliigi. Cae libia bastono, depende de speciala classigo, povis signifi fremda, exterlanda. Ambo systemoi usas la potenzon de pictogramoi, sed existas diferentsoi. Egiptologiistoi assertas che emoji estas nur suplemento de texto, sur base de corpa sin esprimo. Lingvo estas multe pli amplexa sistemo resultanta de complicae soziei, emociae, psicae interconnectoi. Convenas ne confusigi pritioi du simbolaroi, por ne banaligi cae neglecti la usadon de lingvo, quiu estas profunde ligita alla Roma culturo. Emoji estas nur simpatia interiectio.